выходила, песни заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, что верность берегла. Голова сільради Матвій Шпитальник та голова колгоспу Кіндрат Єремний захоплено поглядають на платівку, що крутиться і сяють від задоволення. Не зізнаються один одному, та мимоволі думають. чи колгоспники здатні оцінити все те, що їм подаровано отут, просто в полі після їхньої праці? Мабуть, таки ні, бо лиш миски перед собою бачать. Їм кандьор заступив красу співу, красу мистецтва. Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут розказ. Тітка Юстина простягає миску, і Микола Хащуватий наливає її черпаком кандьору з казана. Він не дивиться, кому наливає, бо слухає музику і спів. За тіткою Юстиною і інші від груш сунуть до казана. Їм також перепадає бурда. Наш паровоз вперед летит, в комуні остановка. Ледь ступивши від казана. тітка Юстина опускається на коліна, сідає на землю і, діставши за пазухи ложку, сьорбає кандьор, і сльози течуть по її жовтому обличчю. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Накрутивши блискучою ручкою патефон, голова колгоспу Матвій Шпитальник від дрожок і де під розквітлі груші, де вечеряють. Проміння призахідного сонця роїться в його пильних, некліпливих очах, наче червоні мурахи. На ногах порипують наваксовані чоботи, що віддзеркалюють срібні зайчики. Матвій шпитальник зупиняється перед тіткою Юстиною, а вона і не зауважує, бо втупилася в миску. Ти колгоспниця? питає. Тримаючи миску обома руками, тітка Юстина злякано і нетямковито дивиться на голову колгоспу. Вона не почула запитання. Ти колгоспниця? повторює. Ага, колгоспниця, колгоспниця, спромагається на слово тітка Юстина. А ти сьогодні щось робила на сівбі? Ні, не робила. Та ж тут їдять ті, що робили. Хрест святий не робила. А чом це ти, колгоспниця, і не робила? Сили нема, не здужаю. Робити сили нема, а їсти здужаєш їм, щоб здужати. А чому дома не їси? Нема що їсти. Навіть мишам нема, навіть мишей нема. Навіть мишей нема? дивується Матвій шпитальник. Ух ти, саботажниця. Ударом чобота голова когоспу вибиває миску з рук миска паде на землю, розливається недоїданий кандьор. Тітка Юстина так і завмирає з роззявленим ротом, а Матвій шпитальник іде до дрожок. Якесь дитинча навкарачки підступає до розлятого кандьору, нагинається, починає злизувати з трави. чужої землі не надо нам ні п'яді, но и своєї врагу не отдадим патефон замовкає, і дружки з голови сільради та головою колгоспу від'їжджають від польового стану, поскрипуючи колесами. Сонце сідає в багряну хмару. О, подивися, прийшов. Хто прийшов? А хто прийшов? Та ж Андрій синиця. Ото стане під вербою і дивиться.